Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin ve salatu ala sallallahu alaihi wa sallam, emma ba'd. Znači nastavljamo uh, nastavljamo rad po knjizi Tefsir Mustalah al-Hadis, odnosno govor o o hadijskoj terminologiji. terminologiji. Uh, prošli put smo govorili znači onaj uvodni dio o bitnim terminima vezani za, za ovu oblast, za ovu naučnu oblast. Govorili smo najbitnije knjige u kojima je sakupljeno, sačuvano ovo znanje, a sad ulazimo u srž teme, u tematiku, e, a to je prva stvar, e, najbitnija stvar, a to je da se hadisi, odnosno haber, hadis ili haber, da se dijeli na dvije vrste. Znači, e, podjela hadisa ili habera na osnovu toga kako su došli do nas. E, učenjaci dijeli na dvije vrste. E, prva vrsta zove se mutevatir, a druga haber ahad ili haber vahid. Prva se zove e, znači, ahad, a, druga, prva zove mutevatir, druga ahad. Ili vahid, haber vahid. <clears throat> Prvi koji je mutevatir, opis njegov je sljedeći, a to je kao da je prenesen u lancu, u, lancu prenosilaca bez određenog broja. U velikom broju misli se. A Haber Vahid ili Haberul, uh, Ahbarul Ahad, da su oni preneseni, hadisi znači, koji su na tom stepenu, oni su preneseni u određenom broju od određenog broja ljudi pa ćemo pojasniti sad te, te hadise. Ovo je jako bitna podjela. Ima i svoju akidetsku posljedicu. I dovoljno danas da obradimo ovu podjelu ovdje, e, da nju obladimo, bit će dovoljno za, za početak. Što se tiče Haber motivatir. Haber ovdje mislim, kad govorimo Haber, mislimo da je e, e, po terminu hadis. Znači, kad kažemo Haber, misli se na hadis. Haber inače u arabskom znači vijest. I znate, ono, kod nas tako tretira, kaže ima kakvog Habira ima kakvi haber, ima kakvi vijesti. Znači, e, haber mutevatir. E, e, u arapskom jeziku to znači, pa se inače zapamati jedno način, pristup tumačenju šerijskih tekstova ili metnova i tako dalje, govor o određenim tematikama, ova, a to govori u stvari i e, ozbiljnosti i pristupu objašnjavanju šerijetske terminologije i propisa, da uvijek neka, neku termin da se e, obavezno spomeni u jezičkom značenju, sad znači, a onda u terminološkom značenju. Tako pristupaju učenjaci, tako u knjigama pojašnjeno i to je ozbiljan način pristupa temaciji. Zbog toga, zbog, e, da, zbog toga da se izbjegne miješanje termina i terminologije. To je jako bitno. I, e, i zato da ne da vam bude naporno i dosadno, na kraju krajeva tako se i, i, ovaj, i uči terminologija i, i uči arapski jezik. Da se prvo spomeni je jezičko značenje, onda terminološko značenje. A to je na kraju krajeva to je danas savremeni pristup i obrađivanje određenih drugih raznoraznih e, e, nauka mimo islama, mimo šerijatskih. Jezičko značenje motivatira, odnosno riječ tevator, znači tetabu'u. Nešto, tetabe, a nešto što dolazi jedno nakon drugog uzastopno. E, znači da dolazi, e, ili kad kažemo e, mataro tataba, kiša pada konstantno, Znači, konstantno jedna za drugim ide, sipa, pada. To znači tetabo, znači izvedeno je od riječi, tevatur izvedeno od riječi koja znači tetabo, nešto što dolazi jedno iza drugog, stalno, konstantno. U hadijskoj terminologiji, haber mutevatir, znači hadis mutevatir, znači i zapamte taj izraz, to je jako bitan, čisto se koristi. I u hadijskoj terminologiji i u akidijskoj terminologiji. Haber mutevatir ili hadis mutevatir, kaže ma ravahu adedun kethirun tuhilul adetu tevatuhum al kezib. Kaže ono što se prenosi od velikog broja ravija. Tuhilul adetu tevatuhum al kezib. E, nemoguće je u praksi, u običaju, da se oni složi na laži. Znači, nemoguće da se ti ravi koji prenesu, toliki broj ravija koji prenesu taj hadis, nemoguće je da se složi na laži. Vidjet ću, pojasnit ćemo to šta to znači i kako to znači. Imamo kod drugih učenjaka i drugim knjigama drugačija definicija. U toj definiciji malo detaljnije se pojašnjava. Značenje ovog hadisa – a to znači, kaže, da je hadis, da ga prenosi u svakoj tabaki, u svakoj generaciji, od generacija oni koji prenosi hadis. E, prenosi, kaže, ruvatun kethirun, prenosi velik broj ravija. Vidjet ćemo koji je to broj. Znači, u jednoj generaciji, generacija shaba, recimo, prenosi 20 shaba taj hadis. U generaciji tabina, Rašti, rašti 20 tabijina ga prenosi. U rašti tabi tabijina prenosi 20 raški tabina jedan te isti hadis. Uh, kaže, a dalje kaže, jahkumul aklu bi uh, uh adeten, haleten je kune ulajke ruvat kad i tefeku ihtilafi hadel haber. Kaže, u praksi, u običaju, kaže, mustahil, nemoguće je da su se te ravije složile da izmisle taj hadis. Šta to znači? Kako to nemoguće? Ujašnjenje uh, toga, znači, da, te ravije prenosi iz različitih sredina, nismo mogli sredstvo uopšte. Ove ravije žive u, u Palestini, u Šamu, ove u Iraku, ove u Hidžazu, ove u Egiptu. I prenosi taj hadis. E, nemoguće da se oni složi oko toga, ne mogu se složiti oko toga, svi prenosi taj hadis. Ne mogu da se oni sreli. nisu mogli uopšte sresti. Da se oni mogli složiti, da se složi na toga da izmisli taj hadis. Znači, to je šart. Razumijenje toga znači da u praksi nemoguće da, da se složili da izmisle ovaj hadis. Znači nemoguće samo u tom slučaju da su jedni od drugi odaljeni. Udaljeni da nisu mogli da se, da se složi, da sjednu, da dogovore se da izmisle taj hadis. Šartovi tog, znači to, to je pojašnjenje, pojašnjenje ovog, eh, definicije ovog hadisa. Nama, vama je najbitnije po pitanju definicije da znate ovo. Znači, da je definicija ovog hadisa. Eh, ono što, da je motivator hadis, da je to hadis koji prenosi velik broj ravija, nemoguće je, nemoguće u, eh, u praksi da se složi na laži. Znači, ne mogu se složiti te ravije u praksi na laži. To je definicija toga. E sad, šartovi tog hadisa – šartovi tog hadisa. Šta, šta se mora ispuniti kod tog hadisa da bi bio mutevatir? Prva stvar, jer vihi adedun kathir, da ga prenosi velika skupina ravija. A onda su učenjaci razdijeli koji je to, koja je to, koji je to broj velike skupina. Koji je to to? 5, 10, 15, 20, 100, 150. Uglavnom ima više mišljenja. Jedni kažu treba biti 50 ravija, drugi kažu treba 30, treći kažu 10, ovako, onako. Uglavnom, velika skupina učenjaka se eh, zauzela stav da je to otprilike treba, ne smije biti manji od deset, deset ravija u jednoj generaciji. Deset ashaba mora prenositi, deset tabina, deset tabi tabina, deset oni koji su došli nakon tabi bina i tako dalje. U svakoj generaciji mora biti toliko ljudi koji prenosi. <clears throat> Mada nema dokaza da to mora biti deset. Znači, koji to dokaz mora biti deset? Bitno je da je velik broj. Ali minimum da bude, znači da ne bude ispod deset. Drugi, e, drugi šart je en hadi kesre fi džemije Da ovaj broj, da ovaj broj ravija bude u svakoj generaciji, svakoj generaciji ravija ili sened lanca prenosilaca. Znači ovaj broj, znači ne da bude dvojica ga prenosi od ashaba, a onda tabina 20 njih, tabi tabina 20 i ostali popet ode dođe, e, prenosi u drugoj generaciji. Da jednoj generaciji prenosi dvojica, u sljedećoj 30, a u sljedećoj generaciji nakon njih prenosi e, e, petorca. Onda to vidim, ni motivator. Znači, u svakoj generaciji mora biti ogroman velik broj. Znači, minimum da bude 10, 10 ravija koji prenosi. Sljedeći šart. Tuhidul ade tu al kedib. Da je nemoguće običajno ili praksom da se složi na laži. A, a to je nemoguće samo onda, znači kad nisu imali ravije mogućnosti da se sretnu, nisu bili blizu. Ili tamo kad su prenosili hadise, da se ovaj prenosio na ovo mjesto, ovaj na ovo mjesto, kao što su prenosili od ashaba. Ashabi se bili raselili, nisu bili u Medini. Jedan je otišao, neki su otišli u Irak, neki su otišli u Šam i prenosi jedan te isti hadis. Znači nisu oni mogli složiti oko tog hadisa. A, kažu da ga čudo od Allahov poslanika sallam. A onda ravije nakon njih, jedni su živjeli u Raku, jedni u jedni, jedni u Šamu, jedni u Misru Egiptu. Nisu mogli složiti na, na laži oko tog hadisa da ga zajedno prenesu. To, je misli, znači, to se misli pod ovim šartom. Znači da u praksi, u običaju je nemoguće da se slože na laži. Četvrti šart je enekune mustenedu haberihim alhis. Da je, da je osnova tog hadisa koji prenosi E, his, a to je osjetilno čulo koje je? Da su čuli, da su vidjeli, da su osjetili. Šta to znači? Znači onaj koji prenosi, ashabi koji prenosi, da među da su rekli da su čuli od Allahovog poslanika da je to rekao. Da su vidjeli, da su bili tu kad je to uradio. Tabiini koji prenosi od ashaba, kaže da je čuo, da je bio sa ashabom, da je osjetio to stvar, da vidio, znači osjetilno su prenijeli tu stvar koju prenosi. Znači u najmanju ruku da je čuo to. I mora na glas da je čuo. A ne ono, onaj, pričom je onaj od ono, an, an, an, to je an, an u hadisu. Od ovog, od onog, od onog. Šta je od ovog, od onog? Ko je, kome, ko je od koga čuo, da li je čuo uopšte? To su mahane hadisa, kad kaže, prenosi e, osoba, e, osoba ova, ova od ove, ova od ove. I ne prenosi se među njima kako su čuli. Da, ovaj kaže, čuo sam da ga je rekao to i to. Ovaj kaže, ja sam sjedio na tom tom sjelu, pa je ovaj ispričao to. Ovaj kaže, prolazim na tom, tom, tom mjestu, pa je on tako nešto rekao. Znači, to ukazuje da je on bio svjedok tome što je preneseno. Čim to nema, nego kaže an, an, an, od njega, od njega, od njega, znači je nešto, nešto mutno je tu. I to je slabost hadisa. A onda se nadodnatno se zakomplikovati kad ovakve vrste hadisa, a to je isto ovo nauka, kad ovakve hadisa, ova hadise, kad kažeš, bonesi ga Buhara i Muslim, an fulan, an fulan, an fulan, ne pojašnjava se uopšte da je čuo da je koga čuo. E tu dolazi izražaj Buharije i Muslima. Da su oni izvukli te hadise, jer znaju stanje, jer su tako dobro poznavali stanje koje se dešavalo među ravijama, da su znali kad kaže od tog, od tog, od tog, da je on to što je prenio, da je sreo ga, da je vidio ga, da je čuo od njega taj hadis. Iako tu u tom rivajetu rekao da ga prenosi od njega, od njega, od njega. To je sad nauka priča za sebe. I to je ono što dodatno komplikuje. Komplikuje ovu stvar ovdje. Kad znat, kad ne znat i to je ono more znanja koje se mora učiti. Dobro da, da, da, da dodatno komplikujemo ovu stvar. Znači, e, Spomenuli smo ovdje koliko? 1, 2, tri, četiri šarta. Četiri šarta se mora ispuniti da bi se hadis smatrao mutevatirom. E, kakav je propis mutevatir hadisa? Šta znači propis? Šta nam znači hadis mutevatir? Mutevatir hadis, kako kažu učenjaci e, hadisa, kaže yufidu le ilm daruri. Kaže, on nam, e, motivatir hadis nam daje nužno znanje. Šta znači nužno znanje? Znači, nema sumnje da je to tako. Kad dođe motivator hadisu nešto, da je tako bilo, znači nema sumnje da je to tako bilo. Daruri ili jakini. Jakin, znači, znači, daje nam ubjeđenje da je to što je prešeno motivator hadisu, da je to bilo 100%. Znači, e, ne može, e, e, sana ne dovedi u situaciju da, da, da, da može imati sumnje oko toga da je to tako bilo, da se tako desilo. Znači ima jasno ubjeđenje da je to što se prenosi na, na, e, u motivatori hadisu da je to tako bilo. I zbog toga ova vrsta hadisa, motivator hadis se ne istražuju u smislu toga ko od koga prenosi, kako prenosi, je li vjerodostojno ili nije vredostojno, ovako, čim se za određene hadise koji se cijeli da su oni motivator hadisi, nema potrebe sad da ti kaže, čeka, daj mi, gdje je hadis spominje, nemoj mi to kaže. Gdje je hadis spomene, koga spomina kako spomina. Kad se e, za određene hadise koje će spomenuti neke od njih, Znači, kad kaže da je motivator predaje prenešen, znači završena priča, nema potrebe sad ti nešto tamo da, ova, da istražuješ, da ganjaš, da kaže ovo je sumnjivo, ovo nije ovako. Možemo nekog detalja, nešto što je e, vezano unutar nekog, e, neka riješ hadisa koja je bitna za neki propis. Ako toga da uopšteno prenesem da je taj hadis motivator, oko toga nema potrebe. Zato kaže, la hađati la bašti an ahvali, ahvali rubati. Nema potrebe da se istražuje stanje ravija koji su prenijeli. I kako je prenešen. Zato što je svemu motivatir predaji. E, ovdje nam dolazi Belaj po ovom pitanju. E, jer su ovdje došli, ubacili se ehlu kelam, ubacili se džehmije motezile. Aha, kaže, jer njima to treba, ali njima nisu štimali hadis nikako, jer im e, ovaj, ovaj, ne, ne, ne, ne slažu se s njihovim onim poimanjima kidetskim koje su oni preuzeli iz drugih e, izvora mimo islama. Pa su prišli islamu s ove strane. Aha, kaže, hadis motivatir on kaže, on nam daje nužno znanje, jasno kod dan. Ovi drugi hadisi koji nisu motivatir, znači ne daje nam nužno znanje. Jeste u Bahari muslim, ali Allah zna, jel, možda su židovi bacili ovako, onako, šta ti znaš, otko znaš. E, šta to znači? U Akidice, e tu je došla ta boljka. Kaže, u akidi se ne uzimaju haber, koji, e, hadis koji nisu motivatir. Što kad nije, nije to sigurno znanje. I odatelj daš nas tu problem. Nego se uzme samo motivator, a motivatora jako malo hadisa ima. Neki kažu 30, neki kažu 50, neki kažu 100 hadisa. Ne prelazi 100 hadisa sigurno. I to ne govori o, o bitnim akidijskim temama. A to je taman otvorno fino poglavlje ovima da mogu brljaviti, pričati o akidi na osnovu Aristotela, Platona i ostalih filozofa i ono što su uzeli od drugih. Načelima, principima, logičkim razmišljanjima i tako dalje. I odate dolazi Bela piše o tome posebno. Znači, kad dođe, kad budemo radili hadis, e, ovaj, haber vahid ili haber ahad. Tema jako bitna koja, koja, koja ima veze s ovom tematikom. E, haber mutevatir, on se dijeli na, na dvije vrste. Prvi je, e, to zapišite, mutevatir lafzi, mutevatir tekstualni i mutevatir manevi i mutevatir u prenesenom značenju. Znači motivator tekstualni i motivator u prenesenom znači. Ili motivator po značenju, ne preneseno. Motivator po značenju. Ovo je motivator u tekstu, ovo je motivator u značenju, pardon. Motivator po tekstu i motivator po značenju. Motivator po tekstu. Znači, to je hadis koji je tekstualno prenesen u motivator predaje. Šta znači tekstualno? Baš onako da riječi poslanika sa lancene došle do motivator predaje. Klasičan primjer toga koji činjaci navodite onaj poznati hadis men kezeba alejje muta'ammiden feletebawa maqadahu minen nar. Hadis je naši bilježnik Buhari Muslim mutefakun alihi a nije samo to nego hadis mutevatir. Kaže ko slaže na mene namjerno neka sebi Pripjeni mjesto u vatri. Prenosi ga, pazite, preko 70 ashaba. Preko 70 ashaba prenosi ovaj hadis. Znači, dovoljno kažeš motivator hadis i prenosi ga preko 70 ashaba. Nemaš potrebe da kaže prenosi Buharija, Muslim, motivator, ode Buhureire, ode... Preko 70 ashaba prenosi. Skoro svim zbirkama hadiska. Znači, ne mogu da ima zbirka hadiska, a da, da govori hadise koji imaju veze sa akidom, a da se spomine ovaj hadis. I složili su učenjaci, učenjaci oko toga da ovaj hadis motivator. Preko 70 ashaba ga prenosi. A onda imamo drugi primjer, ovaj e, po značenju. Znači, e, a to je e, znači hadis koji se prenese po značenju, a ne po tekstu. Znači, ne po tekstu, nego po značenju. Primjer toga, bit će vam jasan primjer. Znači, sam, e, sam naziv je dovoljno pojašnjava. Primjer toga je, klasičan primjer koji činjaci navode, a to je hadis podizanja ruku, hadisi, pardon, hadisi u kojima je došlo da se dižu ruke prilikom učenja dove, prilikom dovljenja. Eh, hadisi u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem digao ruke pri dovi, eh, imamo preko stotinu hadisa. Preko stotinu hadisa u različitim situacijama je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve prilikom što je dobio digao ruke. U različitim situacijama, znači nisu iste situacije. U, znači, zbog toga što u različitim situacijama ne možemo reći da je to tekstualno. Nije rekao poslanik sa riječima kao što prije ono, da je rečeno, da je rekao poslanik sallallahu alejhi kada neko od vas dovi neka podigne ruke. I da je to preneseno recimo od 20 30 ashaba. Tu bi mu te Međutim nije to, nego je donešeno da je u bitci na, na Bedru prije bitke podigao ruke da je e, dovio u slučaju, neki se desio podigo ruke, da je nakon, nakon ovaj, nekog događaja podigo ruke, da je nekom putio dovu podigo ruke, da je ovo, da, takvi situacija hadisa raznorazni, u raznoraznim prilikama. Prilika ima preko deset. A, hadisa, preko stotinu hadisa koji potvrđuju to da se prilikom dovije, dižu ruke. I taj hadis se tretira, znači mutevatir po značenju, Odnosno, ovo značenje da se dižu ruke prilikom dovljenja, to je prenešeno. A ne sam tekst hadisa. E sad se postavlja pitanje, dobro, koliko ima ovih hadisa? Koliko ima ovih hadisa? Pa neki učenjaci su napisali knjige. Neki su nabrojali te hadise. Mi dobro bilo kad bi mi napravili sebi nekako, eto, ovaj, da kažem, ajmo napraviti istraživanje, da nekog zadužimo od nas. I tako se uči, tako to treba raditi da kažem, hajde, ko će nam sabrat, da nam sabere sve hadise, ne mora i baš ono detalje, da nam sabere sve hadise koji su mutevatir. Da nam, nije to puno, znači nije to puno. Da sabere hadise koji su mutevatir, da jednom sjedimo pročitamo. Da kažu, zapamti, ej, ti znaš, pa znaš koliko znaš onda kad znaš koji su hadisi mutevatir. To znanje, fino znanje. Samo još podijeliš koji su motivatori po značenju, koji su po tekstu. Od tih primjera hadisa, znači oni, njih nema mnogo. Ali ih ima. Recimo, hadis o haudu, izvoru poslanika sallallahu alejhi koji će imati na sunjem danu. To je hadis motivator. Onda hadis uh, e, ala hufein, potiranja po, po mestvama, motivator. Ovo malo prije smo spomenuli, hadis dizanje ruku, e, e, dizanje ruku u, prilikom dovljenja. Spomenuli smo ovaj hadis o laganju na poslanika sallallahu alejhi Eh, hadis o mutevatir, spomnio da je hadis o pojavi, pojavi Mehdija, da je mutevatir. Eh, hadis, znate li neki hadis? Ko zna znate? Dizanje ruku na mazu Mutevatir, tačno. Iako je dizanje ruku na mazu šta? Sunet. Ali mutevatir preneseno. Mislite na početnom tekbiru ili početnom tekbiru ili ono sve? Sve mutevatir. Ono dizanje, ono na četiri mjesta motivator. Motivator. Motivator. Dobro, provjerite, to. To je, to je jedan, stav učenjaka. Pa i ovo oko motivatira, neki učenjaci za neku situaciju kaže da je motivatir, a drugi kaže nije motivatir. Znači, to je sad razilaženje učenjacima. Uglavnom, Eh, knjige koje su napisane, najpoznatije knjige koje su napisane po tom pitanju, poznate su tri knjige. Prva koju je napisao Imam Sujuti, napisao knjigu po nazivom El Ezharul Mutenafira, fil ahbari mutevatira. Ovi naslovi se ne, ne, prevodi. Znači, El Ezharul o hadisma mutevatir. Napisao Imam Sujuti. I rasporedio je po nekim poglavljima. Onda imamo, on je činio rezime te iste knjige pa je nazvao Katful Azhar i rezimirao tu svoju knjigu jer je bila onako duža, jer je morao spominjati rivajeta, koji rivajet ima, da potvrdio da je to motivator. Kad, kad neko kaže motivator, možeš potvrditi, nije to samo reći motivator, nego daj, gdje su ti hadisi? A onda imamo treću knjigu, koja je došla još poslije, ovaj, poslije nje, a to je Nazmol Motenacir, min hadisa Motivatir, od eh, Kutanija učenjaka, E, kao treća knjiga. Ovo su tri, tri najbolje knjige po pitanju toga u kojem je sakupljeni motivator hadis. I jako bilo dobro, jako bi zanimljivo, zanimljivo da makar da uzmemo neka dođu, pročitamo te hadise, da znamo koji su to Od Otprilike, Znači, ako njih ima 50 ili 100, to, nije teško da se oni navedu. Znači, ne mora se čitav tekst hadisa. Kaže, ta, ta tema, prenesena motivator predaj. Ta je ta stvar prenesena e, sila za kise ali predaje. predaj. Ta je ta e, tema akidetska, Uh, ovaj, kaburski azab motivator predaje. Znači, pomnio kaburski azab motivator predaje u hadisma. Znači, dovoljna ta stvar da imaš tu informaciju, to je krupna stvar i to je znanje. Znači, motivator predaje, nešto tu filozofira pametno, znači tu prihvatiš da je došlo. Sad detalji toga, kako, gdje, to je sad druga stvar, to se izučava. I bilo bi lijepo, eto, možemo se organizovati, da, da to jednom, da to spomenu, da to pročitamo, čak i u toku ovih predavanja, jel? da to spominemo, jer to je korist ovog pričanja. Korist ovog pričanja govore o ovome da nakon što nešto obradu, da te postakne da ti to istraš da nađeš. A ne ono, jel, sjedio je kimo glavom i kao da nije ništa bilo. E, nakon ovoga dolazi, znači, druga vrsta hadisa. A to je haberul ahad. Ili haber vahid ili učenjaci skraćeno zovu ahad. Ovaj motivator, ovo je ahad. Motivator, preneseni u, na ovakav način, a ahad, definicija ahad, znači nastalo, ahad je nastalo, to je, e, to je množina, od, jezički rečeno, ahad je e, množina od riječi vahid, od jedan. Ahad je jedinica, znači. Šta znači e, terminološki, šta znači haber vahid ili haber ahad? Kaže, ma lem juđma šurutul, ma lem e, juđma šurut, e, šurut al mutevatir. Kaže, ono što ne dostigne, ono što ne dostigne šartove motivatir hadisa. To sve ostali hadisi su ahad ili vahid. Kakav je propis, hukm, kakav je propis takvih hadisa? Kaže, jufidul ilme nezari. Kaže, e, ono daje nam znanje nezari. Teoretsko nam znanje znaje. More biti bidne, mora biti nebidne. Znači, daje nam znanje teoretsko. Tako to učenjaci hadisa. A mnogi učenjaci hadisa su bili po, tom, po tim e, e kelamističkim ili ehlo kelama i skolastičarskim tim e, podjelama, poimanjem, e, poimanjem pogotovo pristupa hadisima. a to u stvari znači da je ovo znanje koje je došlo u ovim hadisima kaže mutawaqif ala nazaru sidlal, da je ono se stane kod njega, da se gleda, znači da se istraži njegovo stanje, i da se vidi može se sa njim dokazivati, ne može. E sad tu postoji znači, oblasti unutar ovog haber, ahad, haber vahid, hadisi, ahad, znači oni imaju svoje vrste. I vidjet ćemo tim vrstima, e, spomenut ćemo samo sad danas da ne pomenemo, znači, e, a, posebno ću se znači obavezno se moramo osvrnuti na tematiku dokazivanja, dokazivanja a, akidetskih tema sa hadisima ahad jer je to polje sa, sa kojeg su prišli novotari. Kad prilazak k temama, odatle su udarili. Sa strane Kur'ana su udarili s time da se Kur'an može, Kur'anski jedan mogu tumačiti na razne načine kako me znači, vi znate da imate, ove, imate sufijske tefsire, imate batinijske e, tefsire. Batinijski znači, znači e, dubinsko ili preneseno značenje tefsira. Znači, nije po vanjskom značenju, nego ima tu sad dubine, ima tu, da, to uglavnom razumiju posebni ljudi, posebno nadahnuti, ovi koji ulaze u dubine i tako dalje. Uglavnom to su novota ta razrazi vrsta. Uh, ali je tako, ali tako prilazi. Druga vrsta, to je što se tiče Kur'ana. A što se tiče hadisa, a kaže, jel motivator, nije tevatr, selam ali kaže. Uh, Haber Vahid, znači Buhari muslim kaže, jazakla hajr. Haber Vahid kaže, imamo mi vam jače znanje. Hadeseni rabijan kalbi, pričao mi je gospodar od moga srca i prenio mnje u šejih i tako dalje, od šejhova do šejhova i tako dalje, koji spustio se šerijat, objave dobijali od šetana i tako dalje. Uglavnom, ovaj, obavezno moram progovoriti o tome iz razloga, znači da odatle prilazi prilazi ispravnom poivanju vjerovanja. Znači, po pitanju tumačenja Kur'ana, kao što kažu, odnosno Haba prezno da je tumačenje Kur'ana du uđu kur'anski ajti se mogu raš, na različit način tumačiti, a onda hadise napravili ovu podjelu. Kaže, nije motivatir, jes haber vahid, a e, kaže tu, kaže, ona, da li se slaži s razumom, ako se slaže dobro jest, s njihovim razumom, ako se ne slaže, kad to se odbacuje i tako dalje. I tako da se poigravaju sa šerijetskim tekstovima. I onda dođe njihov razum, njihov mozak koji presužuje po tom pitanju. Je li to moderno, nije moderno, odgovara li on vremenu, ne odgovara vremenu. Kad šerijetski tekstovi se moraju tumačiti